Det är årets eh, tredje Jenny och vänner. Jag sitter här med eh, Vero Veramente. Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra. Båda två fick någon slags tics precis innan vi skulle köra igång att man måste harkla sig tusen gånger och bara... Ja. <laughs> Men nu, det känns som att vi har lugnat ner oss lite nu. Ja, halsen är avspänd. Skönt. Mm. Um, den lär ju bli, vi blir mer och mer avspända ju längre den här podden går känns det oftast som. Mm. Uh, och nu kockade Peter Björklund precis upp två öl också, <laughs> så det kommer nog gå bra. Uh, vad uh, spelar du för musik när du spelar skivor? Mm, ja, det känns som att det är väldigt olika om jag spelar på dansgolv eller om jag spelar på en bar. Mm. Um, om jag spelar på bar kanske jag spelar en del uh, gammal musik, synt, uh, italo. Um, det blir inte så mycket house och techno då, eller så här ösiga låtar, eller liksom happy hardcore, eller gabber, som jag spelar på ett dansgolv. Gabber är svårt i bar alltså? <laughs> ja, det är det. Um, eller um, ja, en del uh, gammal och ny rap och hiphop och trap. Um, så. Basiga grejer. Mm, det, det, är sånt som vi brukar gilla i, i den här podden också. vi samlar ju liksom eh, veckans eller senaste veckornas senaste tidens bästa låtar. Ibland glömmer man något någon vecka så får man plocka med sig det. Mm. Hur har du tänkt? Eh, med låtarna ja. idag? Ja, jag tänkte nytt. Mm. Ja. Eh, och eh, ja, nytt och bra. Och, det, <laughs> och något som är representativt för vad jag spelar ute. Ja, eh, det, det, det var så jag tänkte. Och eh, så vill jag gärna spela eh, Quitlands kommande släpp också. Oh, den ser vi fram emot mm. jättemycket. Uh, snart, snart får vi höra dina låtval. Vi börjar som vanligt med en låt som jag och eh, Peter har gillat extra mycket i veckan. ahead jag tycker att den här är så himla himla söt och mysig. Uh, eh, Merlo och en tjej som heter Gemma Dunlevy, kanske man uttalar det. Jag tror det i alla fall. Jasmine heter låten. Va, vad fick du för feeling? Um, den är mysig. Mm. <laughs> den är så lite R&B, soulig, men... Um, lite dancehall-vibe nästan, eller i Ja, just tempot. det, i rytmen så. Mm, Exakt. Tempot. Um, ja, Um, är det här för snällt för, för, dina, liksom, för ditt dansgolv när du kör? Alltså det är min första, uh, min första tanke mm. när jag hör den här typen av musik uh, i ett kontext där, som inte är på en klubb. Mm. Tänker jag att, uh, eller ja, det bara går bort i min hjärna direkt. Um, men sen när jag hör andra spela sånt ute så tänker jag att det här är väldigt bra och jag vill också börja spela lite mer <laughs> sån här soft musik. För ja. att jag kan sakna det när jag väl står och spelar. Att liksom, åh, nu vill jag att det här dansgolvet ska vara lite eh, chillat och soft. Eh, orkar inte spela den här hårda musiken. Nej, exakt. Eh, ännu i alla fall. Eh, så det är väl något jag borde ta till mig <laughs> och lyssna på. Ja, nej men jag, jag älskar den här typen av så mjuk klubbmusik, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte ens om man kan kalla det för det, men vi snackade lite om det förra veckan när Femi Frykberg och Lars Jämtelid var här. Att det känns som att det finns mycket sån musik just nu som funkar faktiskt på klubben. Om det har någon slags bas i sig överhuvudtaget i alla fall. Mm. Men också som så här mysig lyssningsmusik. Eh, uh, ja. Eh, det är nog min bästa genre tror jag, när det, när det inte blir för in your face. Men det är väl som en välproducerad låt uh, med en bra rytm och liksom bra bas. Det är väl A och O för att det ska vara en eh, klubblåt. Ja, Får man har liksom en väldigt klubbig låt som är kanske, man kanske laddar ner den så är det en dålig, <laughs> eh, dålig bitrate och så låter Va? det... Gör du sånt? <laughs> nej, nej, alltså inte nej. jag. Men <laughs> jag har ju hört människor. Exakt. vi ska lyssna på din uh, första låt. Vi har bara strösslat ut dem här nu i, i ordningen. Mm-hmm. Eh, mm. Uh, no Lay. Mm. No Uh, vad är det för någonting? No Lay. Det är en äh, rappare från eh, England. Mm. Um, en tjej som uh, hon har hållit på i ganska många år. Um, jag är ganska mm, dålig på liksom, de här grime-klickarna, så jag vet inte riktigt vad... Jag kan inte säga vad hon tillhör och så. Det är helt okej. Okay. <laughs> Jag... men, uh, men hon är grym i alla fall. Och mm. uh, jag vet inte, hon väcker någon känsla i mig. Mm. Det är bra. Mm. don't thing don't stop. I've been around so what, said so what, so what. You think you're so hot, I'll tie you up, you're so not. Let him show off if I announce my show on the same day as his show, his show's off. My name on the flyer is an army, barbed wire, barricade, horns going off, it's a roadblock. No pagans, no cops, just loving music. While you're there with no bass and no drops, I can tell your commercial coming the bus, grind your face will go pop. I don't care if you're taking offense, just know when I come and back man, this is no prop. I didn't go pop, still there's enough numbers in my account to be a laptop and phone block. Cold enough to leave your nose blocked. If I'm with a joke, son, tell them that the joke's off. Hitting with a punchline, leaving with a nose drop. I be on the front line, I shook on your own block. I got the sentence feeling like a pulse box. Too many letters in it, I'm killing with every lyric. Had your flow seven years ago, this is no shot. Got your man pushing, I be lit with no Botox. Don't, don't, don't stop. Don't Blow out the windows, hoping that the glass boss might cut a few bimbos. Man wanna call me swag, but they can't even spit though. I fly abroad and do bear shows. While you man are stuck up home spraying bars in a shithole. You don't even make enough money to buy your girl Plimpsons. I'm one of the best, it's that simple. Look how I got these niggas all shook. Talk a lot of shit, but they never get booked well. I'm off the meter, converse sneakers. Jump out a black two seater with a big man that bought two black beaters. Bad girl, create a ting. I'ma go eight to my spirit, leave my skin, they're like no late. Not everyday body, I said okay. So every other day I body, throw it to me like a ball, I'll catch that body. I ain't come to play games, I'm sorry. I ain't come to say names, don't worry. Everybody knows I'm a motherfucking spinner. Don't, don't, don't, don't stop. gillar du med den här? Um, den är lite så drivig och kaxig. Mm. Um, lite, ja men så här som jag tycker att eh, grime är. Det är lite så slap in your face, uh, basen kommer och sparkar i sen typ. Mm. Det är lite så våldsamt fast... Men ganska poppigt på något sätt. Ja, det är, jag gillar det. Det är ju även Merlo som vi hörde här innan är ju också en så här gammal grime-producent om jag har fattat det rätt. Mm. Det känns som att det soundet har blivit ännu roligare nu, tycker jag. För att det har blivit lite liksom, det finns mjuka delar och det finns poppiga, poppiga delar. Men ehm, det har väl också blivit mer influerat av eh, den amerikanska hiphopen, liksom ja, trappen. För att jag tänker att grime förut, eller så England, som att det var så isolerat. Mm. Mer kanske. Mm. Eh, och så var det bara grime, grime, grime. Och nu kan grime liksom... Var lite mer lekfull. Ja, typ. Ja men det är nice. Det var ju kul innan också när det fick vara mm. någonting väldigt speciellt. Ja. Men <laughs> saker förändras <laughs> och det är kul. ja, ja, ja. <laughs> exakt. Vi uh, hoppar till uh, Sverige. Uh, en uh, favvo, Jenny och Wenner, som har dykt upp här också som gäst uh, för ett tag sedan. Hoppas han kommer tillbaka snart. Uh, Jemmy, ny låt. jag ingen pubertet hey, Stora nummer, jag är ingen unge mer Nej, ge mig spelas upp i din ljuden Gang blow up, kan aldrig skjutas ner reactief og bedste ægte beste veier. Jeg kan fatte hva jeg sier. Blåser gassen, du vil race. Vi har den der Formel 1. Ni har den der krasja inn i veggen. Nigga, oi, oi, oi. Nigga, herre, herre, Jesus. Så ge mig rulla upp gloria på mig men en nigga är inte döden Svart outfit som jag dör den Helig ande är ingen spöke Nigga be dina böner Här är det Jesus, oh shit Hey, Neo, Neo, Stockholm Jag har nyckeln till hela staden, du har nekat tillgång, kan inte ta mig hem. Jag är nere för min squadron. Helig pakt för att skydda oss. Klädd i plagg ifrån yeah e. Det är den där. Evigt liv i en hevig bil. Ung Don Daddy DJ tar mig till festen. Inte scenen som Evanescence. Svart europé med fresh connection. Yeah. Agnar på min kropp, ingen pubertet stora nummer, jag är ingen unge mer Nej, ge mig spelas upp i den ljuden europé, eller europé som eh, Jemmy uttalar det. Vad, vad, tycker du? Den är nice. Mm. Um, får, uh, får en bra känsla, men det är från hans nya... Ja, jag tror att det här är någon slags teaser-låt, att det kommer någonting ännu mer officiellt uh, mm. om några veckor. Ja. Jag, eller ja, jag, jag laddar lite för det i alla fall. Jag älskar ju den här låten som heter Osynlighetsmantel som kom förra året. Det känns som en så här mm. riktig favorit från mm. 2014. Och eh, vi hade klubb, vår klubb Good Good, eh, där han var med och körde den så live. Och man bara, wow, det här kommer, liksom, han kommer ju ändå hända nästa mm. år. Mm. Det tror jag verkligen. Det kan bli kul. Eh, vi, vi fortsätter med mer svenskt och premiär, yes. tror jag i alla fall. Ja, det är som en sneak preview. Mm. Det är så vi jobbar. Mm. <laughs> vad, vad blir det för något? Um, Quiltland Um, Vem är det nu igen? Quickland är Frida Lövgren. Um, ehm, hon uh, ska släppa uh, en EP nu i, till våren. Mm. Och, Var finns hon uh, någonstans i Sverige? Hon finns i Stockholm. Mm. Yes, och det här är en låt från den EPn som inte släppt än. Behöver man veta något innan vi lyssnar? Mm, nej, det tycker jag inte. men fin. Mm -hmm. Quiltland Detach. Yes. Vad får du för bilder i skallen när du lyssnar på det här? Mm, den är ganska pompös och um, um, tänker lite så natur, uh, lite så sublima känslor av naturen och uh, ja, um, ja. <laughs> <laughs> vad, vad, vad, är, vad är Quiltland egentligen? Vet du det? Känner, du känner den här personen, eller hur? Mm. Vad, vad, vad är det för namn? Mm. Man får ju liksom en lite natur, natur-vibe av det namnet också på något sätt. Ja, alltså, Landskap från ovan eller något. Jag tror att jag har frågat henne någon gång det här och att hon mm. har svarat eh, lite skämtande avvikande på den ja. frågan. För att, eh, eh, jag vet inte, quilt är ju ett eh, sätt att sy... Någon typ. slags lapptäcke? Typ. Nej, ja men Eller just det, man just det, skiltat material. Precis. Eh, ja. Så tänker jag att hon gillar quiltat. Ja. ett helt land <laughs> gjort av quilt. Det låter fantastiskt. ja. En utopi kanske. Um, är det så här det kommer låta framöver? För Quiltland. Jag vet, vi har fått tjuvlyssna lite på ett annat spår och också spelat i podden tidigare. Jag tycker mm. man, man är väldigt peppad på det här. Mm. Och hoppas att det kommer snart. Ja, jag tror det. Och eh, lite det här folkmusikaktiga. Jag tänker ja, lite det var lite jojkvarning. <laughs> ja. Det är nästan lite så Enya. Uh, det har jag alltid tyckt att Frida Li uh, eh, <laughs> låter lite så åt det hållet. Men kanske också lite om man säger, skotsk gammal men kommer ridande över heden i någon slags dimma. Mm, mm. typ. Ja. ja. men eh, jag fick också den viben, mm. <laughs> absolut. Uh, det är det som gäller 2015, ni som lyssnar, bara så ni vet. Yes. <laughs> Braveheart-musiken. <laughs> This one goes out to all sides worldwide. Let that play ass nigga Thumpy be your guide. As we go on a ride, we'll play hating killers and hood niggas thrive. And lame motherfuckers can barely survive. Catch me rolling through the city. Riding with the top off. Man, my whip so big when you in it. Fuck around and get lost. Tell my bitch to let her head up. What the shit cost? Tell me, baby, if you found that life right now. Hope it ain't sour. No could put you in the Mile High Club. What's up? Let's take a trip. Have you ever read the world is yours on a blimp? Till it be free, baby, spread your wings, get your legs in the sky like a plane. Let me guide that. I'm the pilot. Can't nobody see you 30,000 feet on your knees, and the products make the freaky shit come up out of. Get high, baby, roll on. Cloud nine, about to go up. Loving the feeling, the turbulence, girl, when we turn up. When we land, we can roll out. Show you something you ain't know about. Tonight we be taking off like with the camera to show out. I got you in the air, your body in the air. How I feel up here. You can scream as loud as you want, loud as you can. Ain't nobody gonna hear. Would you like it better if it hit the West Coast? Tell me, baby, if you about that life right now. Hope it ain't tall. I could put you in the Mile High Club. What's up? Let's take a trip. Have you ever read the word is yours? On a blimp. Tell her be free, baby, spread your wings. Get your legs in the sky like a plane, let me guide that. I'm the pilot. Can't nobody see you 30,000 feet on your knees in them products. Make the freaky shit come up out her. Get high, baby, roll on. Cloud nine, about to go up. Loving the feeling, the turbulence, girl, when we turn up. When we land, we can roll out. Show you something you ain't know about. Cold world. Tonight we be taking off like with a camera to I show up. I got it, I got it. Listen, you need a nigga that's gonna come over and dig you out. You need a nigga that you know is not gonna run his mouth. You need a nigga when he done probably gonna put you out. You need a nigga that's gonna put it in your mouth. <laughs> Dick so big it's like a foot is in your mouth. And you ain't babysitting, but my kids all on your couch. And oh, you nasty. Oh, oh you nasty. Both graduated, so fuck keeping it classy. Look, they love me in the shot like MJ. They love me in the shot like Oprah. No nigga can block, not even a Kimbe. Compare the cold you're in the sofa. And so far, my new shit so far. Nigga, check my profile. Who you know make waves in the low tide? Debo, Joe, bitch, now she both eyes. <laughs> Nigga, Lil Brown, nigga in my liver. pretty brown thing in my bed. Been a long time since I had to ask for head, so goddamn don't make me big. But I will if I need to. Cause for real, girl, I need you. I could put you on a flight, we could take out the night. If you scared of height, shit, I got a pill I can feed you. Go. I could put you in a my club. What's up? Let's take a trip. Jeremy är snuskig som vanligt. <laughs> Ehm, hans liksom sexiga, långsamma, basiga uh, eh, R&B stil fortsätter hålla i sig även det här året. Jag tycker det är nice. Det är, det är bra med snusk. <laughs> Exakt. <laughs> Jag brukar i och för sig bara mest eh, lyssna på snusk med hårda, snabba, eh, snabb musik med hård bas. Pass, gör det sig bättre? Gör snusket sig bättre med så här superpumpiga låtar? Alltså, jag tror att det är en vanesak. Mm. Jag är van vid det, så jag gillar det väldigt mycket och kanske refererar till någon slags sexighet eller porrighet eller något i det, jag vet inte. Så att eh, den här typen av Eh, sexuellt uttryck eh, via musik, det blir kanske lite slemmigt mm. för mig. <laughs> Jag förstår. <laughs> Som att någon är så jättenära mig och slickar mig i örat och så här. Jag vet, det, jag... Är, det, det är dubbelt, eh, mm. verkligen. Um, <laughs> men jag tycker att det, det, kan finnas någonting i det också, att det nästan blir så här, det blir någon slags överdriven grej som känns ganska rolig i sig på något sätt. Men man, man bara tar det hela varvet. Eh, när, det går bara... lång, ja, när det går långsamt så hinner man ju ta in det på ett annat sätt. <laughs> Som att läsa en bok, man liksom går in i... Ja. Så bara, shit, man, man så rodnar medan man läser. Typ. <laughs> ja. Ja, men lite, Harlequin-bok. <laughs> jag kör lite mer så, eh, men hardcore kan funka också. Mm. vi, vi, ska, vi ska ta upp det lite nu i alla fall. Det har varit lite såsigt här nu ett tag. Mm. Uh, vad är det du ska spela? Um, en produktion av Unique Eh, och Kicks killa rappar mm. på den. Unik, en eh, grym Jersey Club eh, DJ, producent och ja. hon sjunger en del också. Det känns som att hon är så här supertalented. She sings, she dances, she... <laughs> hon gör allt. <laughs> Ja. Exakt. Nu, nu gjorde Vero Vermonte väldigt fina robotdans-moves här vid micken. <laughs> ja, men, eh, vi kör, vi pratar mer om den eh, snart. Yes. They're mad because they're not real. And they look at us for their realness. And that's called cunt. C unit, C U N T M A F I A. Keep looking, bitch. Hashtag on your Instagram, your look. that. Bad bitches on deck, where your funds at? Call you my little sis, cause I done that. And everything I get, I know you really, really want that. Fuck a hating bitch in the escapades. Fuck around fuck your nigga in his escalade. I fuck around and put your shit in full retrograde. For the course you bear, for the price I paid. But I ain't here to speak on the fucking path I paid. Highs with the summer week in the Sydney ways. They be like, how this bitch get back in the mix? I will break my fast just to eat this bitch. New designer shit means new designer click good souls on the strip. Mean I walk with a limp. Walk with a limp, me this hips going to switch. And these groupies when I bite like they serve me on a dish. Serve me on a dish, I know they really, really wish. Oh my god can get back in the mix. Really, really, really don't see for the bitch. How he really, really going to do it like this? I tell him how this bitch get back in the mix. I will break my fast to eat this rah, bitch. How this bitch get back in the mix? Hitters really, really wish they could feel like this. How this bitch get back in the mix? I will break my fast to eat this bitch. How this up? Should I break my fast just to eat this bitch? Or should I just go on and treat this bitch? I'ma just call up the mortician and tell him come get her, rest in peace, this bitch. Uh, she don't give me no life. Basic ass chick yelling, give me some likes. Better roll with bitches that'll jump off the bat when it really comes down to you getting in a fight. Put teeth, but I got that. Got that slim waist but my ass fat. Uh, your whole crew, yeah, I run that. Y'all ain't doing nothing, new, boo, cause I done that. I go high, this bitch gon' act when I act when I pop off, get the smack and the smack and I. Nah, I'ma just back it up, back it up. On to man, so she acting up, acting up. Don't stop, don't stop. get to work, do it harder, make it hurt. I'm a pro, you a rookie, and that's why your old man wanna put his nookie in it. Uh, I wonder, cause I take the rich fella with the condo. Or oh, I take the hood nigga from the jungle. I take the ball player and make a fumble. Ow! Bounce the stop, bounce the stop, bounce the stop, bounce the stop. How does this get bouncy? And that's what it was, little wish that I feel like this. How this bitch. get bouncy? And that's what it was, little wish that I feel like this. I tell him, don't stop, get the work. Don't stop, get the work. Don't stop, get the work. Don't stop, get the work. Don't stop, get the work. Hur skulle du beskriva den här låten? ösig. <laughs> Ja. <laughs> Eh, när, när, <laughs> när, på, när på kvällen spelar man någonting sånt där? Ja, det borde man göra när, när man har mjukat upp eh, den lilla äh, danscrowden lite med någonting softare och mjukare. Mm. Um, och någon sån skön smekig bas så att man är redo för uh, den här hårdare uh, de är varma men de har inte liksom börjat svettas än. Typ. Nej, precis. Det är nu man vill börja svettas. Okej. Okay. Mm. Efter låten är slut så har man liksom t-shirten mm, i mm, mm. helikopterhanden. Yes. Cool. Uh, ja, nu, nu, nu, känns det som att vi är mer i din, det som vi har pratat om hela kvällen. Eller om att det här basiga, snabba, mm. sexiga. Uh, börjar du känna dig varm i kläderna själv? I mm. podden? <laughs> det är okej, okay, ja. Ja, det blir mer snart. Uh, vi ska klämma in lite Future. Vi älskar Future i den här ja. podden. Uh, tillsammans med Mavado och uh, Ace Hood. Uh, Sjukt bra låt. We the best. I be thinking about how far they came. Jamaica. See, I'm getting money, but I could be getting more. going back, bro. Drop head Phantom, drop head Bentley, turn up. Drop head Ghost, oh, I ain't going back. Ain't got nothing to prove. Ain't, got, nothing, to prove. I got too much to lose. I got too much to lose. I ain't going back broke, nigga. You motherfucker take me for a joke until I spray some up. I ain't going back broke, nigga. And the ice is just some bling to me. I'm living where used to be, you dream to me. I ain't going back broke. Put money from my head. Some me have two while I'm a bed. want me feed them head. My hustle hard for the bread. My guns out them. My pop me haters like Chad. My said. Piss me roll out, well go out, I'm a 550. Real dogs, eat with me, die with me. My eye as a fucking flight, who want get eye with me? My bad girl, sleep with me, cry with me. <laughs> I ain't pay ghost. Oh, I ain't going back. Ain't got nothing to prove. Ain't got nothing to prove. I got too much to lose. I got too much to lose. I ain't going back broke, nigga. You motherfucker take me for a joke until I spray some up. I ain't going back broke, nigga. And the ice is just some lean to me. I'm living what used to be, you dream to me. I ain't going back broke. This here for my niggas. Did this here for my mama. Long way from them projects, and I started up from that bottom. Ain't interested in new friends. Caught my mama that Benz. No, my daughter don't want for nothing, cause daddy making them ends. I ain't going back. All of the time and all of them years, all of that suffering had me in tears. All of the pain for me to be here, all of the doubt, all of the hate. Some of them real, some of them fake. I'm just sick and tired of being sick and tired, and I know we all can relate that I ain't going back. No, no, no fuck it, I ain't going back. I'm all about the money bags. Fuck if you ain't down with that. Drop it, Phantom. Drop it, Bentley. Turn up. Drop it, Ghost. Oh, I ain't going back. Ain't got nothing to prove. Ain't got nothing to prove. I got too much to lose. I got too much to lose. I ain't going back broke, nigga. You motherfucker, take me for a joke until I spray some up. I ain't going back broke, nigga. And the ice is just some bling to me. I'm living what used to be a dream to me. I ain't going back. Can you tell me no new friends? Just make new money. Mansion on the hill, I just build that for my mommy. Man rise from the concrete, but the arena the gut. Me can't forget when me used to suffer. Now picture me in my gold and black Jamaica proud. Every colour, every Gaza and alliance proud. Now picture me rise to the top and make Jamaica proud. Cassava peace me from, that's why me said this loud. I ain't going back, broke nigga. I ain't going back. Fuck it, I ain't going back. Broke nigga. I ain't going back. Fuck it, I ain't going back. Drop it, Phantom. Drop it, Bentley. Turn up. Drop it, Ghost. Oh, I ain't going back. Ain't got I ain't going back broke. Med um, uh, Mavado Future och Ace Hood. Vad tycker du om det här? Mm. Ja, vi pratade ju om eh, det här med text och eh, musik eh, innan, om, om ja, vad som är viktigast. Mm. Um, ehm, jag, när jag lyssnar på rap och så, så kan jag inte låta bli att uh, jag vill höra någonting i texten. Mm-hmm. Mm, mm. Um, så alltså, det här är lite trevlig bakgrundsmusik kan jag tycka. Men jag vill typ att de ska säga någonting, något spännande, något vettigt eller provocerande <laughs> whatever. Typ. Um, ja, precis. Inte bara några dudes som är rädda för, för att liksom inte vara rika längre. Ja, det känns så himla <laughs> intressant. Uh, ehm. Jag fattar vad du menar. Uh, vi går vidare till ditt uh, nästa låtval, sista. Mm. Um, vad blir det? Um, det är en låt eh, Alfred English. Eh, han är väl en del av den här Diplo-gänget liksom. Mm. Uh, och, Säger du med lite såhär här, uh, <laughs> ja, jag vet, känsla? Jag <laughs> Exakt. Um, uh, ja, och låten är en tribute till en annan person i Diplo-gänget som då har eh, gått bort nyligen. Okej. Okay. Yes. Vi, vi lyssnar. Kommer det bli sorgligt eller kommer det bli mm. peppigt? Det är, en, det är en fin men peppig låt. faith faith. Bounce House med uh, Alfred English. Och det var alltså Nicky Dabi som uh, var den här killen som gick bort i höstas. Som mm. var bounce-stjärna från New Orleans. Vad, vad, är det med den här låten som du tycker är, um, är, är gött? Jag gillar att den är lite så melankolisk. Uh, den känns lite så sorglig, mm. uh, men ändå väldigt upplyftande. Den kombinationen tycker jag är fantastisk. Mm. Eh, liksom ösig fast det känns liksom lite grann i bröstkorgen samtidigt. Vi tänkte ju att det måste ju, det måste ju nästan vara han, Nicky Dabi själv, som man hör på mm. vokalen. Spelar det någon roll för dig att du känner till den här storyn om att ja, men det här är någon som var viktig för en scen och eh, som gick bort och någon har gjort en tribute. Alltså addera det till känslan. Det gör det ju absolut. Eh, det är som eh, <laughs> en död konstnär <laughs> eller ja, men precis. Eh, poet. Liksom. <laughs> Nej, men att det blir den, eh, det, ja det låter hemskt att säga, men förhöjer ett värde. Eller liksom också att eh, när någon, man har en inspelning från någon som precis har avlidit så eh, känns det också lite märkligt. Det blir ju extra, extra vemodig mm. stämning på något sätt. Ja, nej men bra, bra låt. Mm. Bra, bra hyllnings, eh, hyllningslåt. Mm, verkligen. Du, vad, vad har du eh, på G framöver? Kommer du spela på något kul ställe? Eh, jag eh, har... Nej, jag har inte... <laughs> du bara, nej, jag har slutat. <laughs> ja, men faktum är att jag... Mm, jag försöker hålla mig till något slags lite så vuxna, strikta linjer i mitt liv och känner, eller just för tillfället, och känner att att spela skivor, det har jag gjort så länge och det har ofta, oftast varit förknippat med att festa mm. och så. Eh, så jag liksom känner att jag måste bli lite mer proffsig eh, på många sätt. <laughs> Vad är det som har utlöst det här? 30-årskris. Eh, ja. <laughs> jag fyllde 30 i oktober. Brukar vara så. Mm. Men det är fantastiskt. Alltså, det är inget som känns dåligt eller ångestfyllt eller så. Det känns bra. Ehm, så ehm, jag har ett litet projekt på gång som Eh, det är ett eh, koncept som jag tänkte eh, kalla, Adult Academy. Mm -hmm. Vad är det? Ehm, syftet är att börja tala om <laughs> vuxen adult entertainment. Alltså, okay, <laughs> okay. I ett ja, i ett öppet kontext, i ett offentligt kontext tänkte mm. Eh, starta en podcast um, där, eh, där jag eh, som moderator bjuder in en grupp uh, människor. Uh, det kan vara uh, professionella, kanske forskare eller så kan det vara någon, något självutnämnt geni. Mm. och så lite Såna gillar man <laughs> ja, exakt. Konsumenter och producenter inom adult entertainment, alltså pornografi. Då. Och ha ett eh, samtal om eh, ämnet liksom, utifrån en sociologisk eh, ansats och eh, ja, så att det blir som mer vetenskaplig eh, tyngd i mm. det. Spännande. Ja. Uh, en, uh, en ny podd i poddfloran mm. helt enkelt. Uh, gud, det känns som att vi började prata om det här alldeles för sent. Vi borde ha ett helt eget en helt egen intervju om det här. Det kan komma. <laughs> Mm. uh, gud vad kul. Kom, är det här sprunget ur din, liksom, din smak för eh, snuskig musik på dansgolvet? Typ? Uh, har det någonting med varandra att göra? Är det här den naturliga uh, utvecklingen? Det, har, det är nog sprunget ur mitt intresse för porr <laughs> och, och, <laughs> och min roll som feminist och Eh, feministens roll i samhället och porrkonsumentens eh, roll slash feminist. Eh, hur, hur, man, hur man kombinerar det och vad det finns för liksom, stigmatiseringar och tabun mm. kring det. Så. Det här låter skitspännande. När, mm. när kan man höra det här, tror du? Det är ju i sin, det är liksom, i sin linda. I sin lilla vagga. Nej men jag tänker att mars-april borde eh, första eh, podden vara igång. Mm. Kul. Mm. Vi hoppas att du kommer tillbaka till den här podden också någon gång snart. Eh, bra musik. Tack. Bra spelat. Eh, yes. Vi, vi hörs och ses. Läs mer om eh, Vero Veromentes eh, bästa låtar från förr och nu på rodeo.net. Ha det gött. Hej då.